Gabi ko na naisip, inumaga nung natapos ko Mga bagay ay naglalaro, nalilito Tinanong ang aking sarili kung handa ba talaga ako Pumasok sa senaryong ikaw at ako Lamig ko ba dahil yan sa Pasko Huling pagtat magtagpo Huwag kang magtago, huwag kang lumiko Sa'yo'y bilanggo Ah, uh, sa kakailang nila maiintindihan kapag wala ka na Shit, bakit kailangang mawala ka pa? Ano bang nagpapasaya? Hayaan mo akong punasan luha sa mata Masyadong inabuso ang sarili Lahat tinitikman, wala nang pinipili Nasa huli ang pagsisisi Di sapat ang may alam Kaya aralin ng maigi Ah, uh, sabi ko na nga sa'yo Minsan, kailangan ko lang lumayo Inutang sa bisyo ang kasiyan Oras na ng paniningil Lahat ay natural, walang pigil Posturang kalmado Pero sa loob ako'y gigil I'll dominate this game Parang Shaquille O'Neal Hanggang ka the show Bayad sa'kin 50 mil Sobrang high, dinadama ang tama Kapag merong silog, tamang hinala Ah uh sindi lang ng marijuana Haha, ang sarap maging binata Sobrang high, dinadama ang tama Kapag merong silog, tamang hinala Haha, sindi lang ng marijuana Yeah, ang sarap maging binata ah.